mini legomoi. Dum la lastai IARDECOI, ardecoi, medicinistoi insistas che dieto estas essence grava factoro por la homa sano. Multai dietai proponoi aperas, farigas modai, cae mal aperas. Nur unu el ili plu restas kiel tut monde acceptata kiel vere bonfara la mediterranea dieto. Uno e la ple essenza elemento de tiu dieto estas la ciutaga mangiato de legumoi cae grainoi. Iui internaziai organizoi recomendas quvin ciutaga in porzioen de legumoi cae fructoi. Tamen, ne cie oni trovas tiuin mangiajoen en fresha cae saniga stato por ciu taga consumado. Char plantado de legomoi postulas suffice zorgan cae complican technicon. Tial, nun tempe, oni proponas interessan solvon por generala disponigo de freshei legumoi. Temas pri mini legumoi. Ili estas pli facile troveblei en vendeioi, cae oni povas ancao producti ilin heime. Ili estas la normalae legumoi, sed collectitei inter la sepa cae dudec unua tago post la ecgermado. Ilia mesuro situas inter tri cae dec centimetroi, ciam ili presentas dur unu tigon cae la unuaen folioin ili do crescis dum relative ne longa tempo, compare cun la tradizia cultivado. La lumo cae grundo estas pli flexeblei, seque oni povas crescigi ilin en diversai locui, cae ilia gusto cae aromo estas aparte agrablai. Crome, ili en havas nutro elementoin pli multain cae pli sanigaine. Ilien havas pli grandan quanton da fero, zinco, calio, calcio, mangano, seleno, vitaminoi cae aliae sanigae substansoi, compare cun plencrescae legumoi. Ilien havas ancau antioxidantoin en granda quanto, cio helpas la corpon reagi contra in flamoi. En citiu lasta traito, mini brocolo estas championo pro sia saniga consisto. Alia avantaggio de mini legumoi estas ecologia. Pro sia rapida crescado cae flexiblezzo, ili postulas malpli da aquo compare cun plen crescai plantoi. Crome, oni ne besonas fecundiga in chemiajoin kai pesticidoin kai ilia transportado estas multe pli facila en la tuta mondo pli multigas la casoi de diabeto obesezzo kai cor vasculae malsanoi por contrabatali tion sana dieto estas essence grava se oni disponigas legomoin en pli facila, bon gusta, cae ricen hava maniero, tiam oni signifo plene contribuas alla san stato de popoloi.